primero que nada, gracias que doy Dios mío, porque sin merecerlo, tú a mí me has bendecido. Y aunque no soy perfecto, me he guayado y me he caído, pero sigo aquí de pie porque siempre fui agradecido. Agradecido por todos los que se dejaron ver y se viraron como a Dios se le vino Lucifer. Agradecido porque ahora estamos otro nivel, nada fue regalado, cabrones, yo me tuve que joder. Tengo ángeles que me protegen de lo alto, y demonios en la tierra con rifles de asalto. Yo corro fino a nadie, respeto le falto, no me doblo por cuero ni cuarto. Yo vengo en la calle y soy un guerrero. No me dejo de nadie. Yo me hice de cero. Yo vengo en la calle y soy un guerrero. No me dejo de nadie. Yo me hice de cero. Yeah, yeah, yeah. Esta para todos los guerreros que Pase lo que pase, se mantienen firme en su guerra. Dios me lo cobra en el manto. Tres letras, la L, escucha. Yo vengo de donde con tu ronca era, hace tiempo tuvieses muerto. Vengo de donde familia no han pisado un aeropuerto. Vengo de donde hay sequía sin desierto. Gracias a Dios se me dio en este flow invierto. Ahora los míos tienen el camino abierto. Vengo de donde los falsos entrar lo cierto. Y por más dinero que tenga, sigo aquí donde soñé hacer un concierto. Yo por siempre lo estaré, amén, se lo juro. No voy a parar mientras griten que soy el duro. Quiero un mural encima un muro, en mil estados, en mil países. Jalarse el llamar, gritar Brenda, lo hice. Bendición. Quizás la calle fue como ley de atracción para redactar lo que viví en esta canción. Un menor con su ambición de solo cumplir la misión que tanto estoy pidiendo en llantos de oración. Amén siempre en voz alta. Desde que llegó la fama hasta la doña ya está alta. La vida es como el póker, cambian cartas. Y aunque estés en baja por problemas, siempre frente en alta. Yo sigo dando disparos. Ya no son Jordan, no se muerdan porque ahora visto caro. Envidias el progreso ajeno, viste el monstruo, no estás claro. Yo solté la calle ya, pero mis locos están flofaros, Alumbrando, caminando soy el fuego, cabrón, no me estoy quemando. La calle es mía, yo estoy comandando. Y Dios me cuida a esos guerreros que estén por ahí guerreando. Que vengo a la calle y soy un guerrero. a los cantazos, fue que me hice varón. A mis hermanos muertos y a los que están en prisión. Tiempo y buche bandido, cuidado con la subusón que muchos se escracharon porque no aguantaron la presión. Yo sigo en probatoria, no les da positivo. En bajita tranquilo, Con el tiempo receptivo. Los pueden nunca pierden, manito, juegale vivo, que cuando se tiran te llevan con todo y el efectivo. Si te ven gastando, vuelves un blanco. Todo el mundo llamando piensa que uno es un banco. Andan toditos pendientes a lo que uno tiene, a ver qué sacan y si uno los mantiene. Cuando uno está claro, conciencia no hay que comprar. Porque los reales reconocen los reales. El único artista en el juego que sin mal para la puede caminar. Yo ando con Dios y nadie me puede tocar. Porque vengo en la y soy un herrero. pienso si me va a dar tiempo a despedirme porque no sé qué tan pronto llegue la hora de irme. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos, no valoramos a las personas hasta que las perdemos. Si algún día me matan o me muero mañana, ya dejé mi legado, cumplí todo lo que soñaba. A Dios le pido por mis hijos que son mis amores, que me los cuide y no cometan los mismos errores. Mi cuerpo se va, pero siempre estaré. Gracias a mi voz yo eterno. Ni la fama ni el dinero, nada de eso me llevo. Dentro de mis canciones yo viviré. Porque vengo a la calle y soy un guerrero. para todos mis soldados. Para los que están con vida. Y para los que ya han sido olvidados, que en paz descansen. Tres letras.